مسلحت هم شده یه اسم منفور آقا مسلحت گرایی میکنه مسلحت اصلا باید ملاحظه مسلحت بشه. هیچ وقت نباید گفتش که آقا حقیقت با مسلحت همیشه منافات داره نه خود حقیقت یکر از مسلحت هاست خود مسلحت یکر از حقایقه اگه هم اندیشی درست باشه مصلحت چرا نباید رعایت مصلحت بکرد باید مسئله رو فرق نفرمایید ما خب از لحاظ موضع نظام نسبت به کنون حرکت سیاسی بلوک مثلا تاغوت مجموعه های استبدادی دکتاتوری برمود ما مخالفیم همراهی هم نمی کنیم کمک هم نمی قد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين اتبعوه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم لما ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم معلومه ما موضعمون نسبت به برخی از جهات سیاسی که در دنیای وجود دارن که در منطقه وجود دارن موضع روشنیه اما این هیچ وقت به هیچ وجه به معنای نفی کار دیپلماسی سنتی متعارف نیست اینو توجه داشته باشید. یعنی کار مناسب جای خودش باید انجام بگیره اون جهتگیری این جهتگیری است کما یعنی که دشمنان ما همینجور عمل میکنن دشمنان ما هم دشمنیشون رو میکنن در عمل تعارفات دیپلماسی رو در مقام تعارف دیپلماسی انجام میدن همزا ما گول نمیخوریم به اون تعارف دیپلماسی میفهمیم پشتش چیه یعنی آرمان گرایی آرمان گرایی به طور خلاصه این پایبندی به ها و اصول و هاست و تاثیر گذاری و تاثیر ناپذیری از جهت مخالف و جلوی مخالف